10326-fatvo. Savol: Suratlar haqida savolim bor edi. Ekranda ko'rinadigan video va kompyuter suratlari mubohligi haqida dalil bilan tushuntirib bera olasizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Biror narsa haqida hukm chiqarish uni qanday idrok etishga bog'liqdir. Bu idrok etish usulini va uning mohiyatini bilish zarur. Ahkomut tasvir risolasining muallifi shunday deydi: Birinchi tur kino tasvir yoki kinolentaga suratga olish. Bu harakatlanuvchi tasvirni ovoz bilan birga muayyan vaqt oralig'ida ushbu vaqt oralig'idagi barcha hodisa va voqealar bilan birga uzatadigan narsadir. Lenta ekranda ko'rsatadigan surat o'sha narsaning zikr qilingan lentaga muhrlanganidan keyingi xayolidir, haqiqati emas. Ash-Shari'atul Islomiyya val Funun kitobida kino hayoli deb nomlangani kelgan, chunki u narsalarning haqiqatini emas, balki xayollarini namoyish etadi. Ikkinchi tur televizion tasvir. Bu elektr impulsi yordamida tasvir va tovushlarni bir vaqtda uzatuvchi usul. U suratga olinayotgan obyektdan qaytgan yorug'likning silyuda qatlamiga tushishi natijasida hosil bo'ladi. Bu qatlam kumush oksidi va sezidan tayyorlangan, yorug'likka sezgir materialning son sanoqsiz mayda zarrachalari bilan qoplangan bo'lib, Bu zarrachalar bir-biridan ajratilgan va elektr jihatidan izolyatsiyalangan bo'ladi. Texnika yordamida tasvir yaratishning bu turi kinofilmdagi tasvirga juda o'xshaydi, lekin televizion tasvirlarda ular avval elektron signallarga, so'ng elektromagnit to'lqinlarga aylantiriladi. Keyin bu to'lqinlar yo antennalar orqali signal yetib boradigan masofadagi televizorlarning qabul qiluvchi qurilmalariga yuboriladi. yoki saqlay oladigan maxsus magnit modda bilan qoplangan plastik lentalarda magnit o'zgarishlar shaklida saqlash uchun jo'natiladi. Lentalarga yozib olingan narsalarni namoyish etish uchun saqlangan to'lqinlar maxsus qurilmadan o'tkaziladi. Qurilma ularni yana elektron signallarga aylantirib, ekranga uzatadi va shundan so'nggina murakkab jarayon natijasida tasvir paydo bo'ladi. Televizor elektr to'lqinlarini qabul qilib, ularni yig'adigan va so'ngra tartiblangan tarzda to'liq ko'rinishdagi tasvir shaklida uzatadigan uskunadir. Tasvir yaratishning bu turiga o'xshash yana bir turi mavjud. Bu ba'zi sanoat rivojlangan mamlakatlarda qo'llaniladigan telefonga o'xshash qurilma bo'lib, u so'zlovchining ovozini ham, tasvirini ham uzatadi. Shu tariqa har ikki tomon suhbatlashayotgan qurilma ekranida bir-birini ko'ra oladi. Shuningdek, Uylarning eshiklariga o'rnatiladigan kameralar ham bor. Bu tizim uyga kelayotgan odamning ovozi va tasvirini qabul qilib, uni uy ichidagi ekranga uzatadi. Natijada uy ichidagilar uni aniq ko'ra oladi. Xuddi shuningdek, banklar, do'konlar va boshqa joylarda o'g'irlik qilayotgan jinoyatchilarni va shunga o'xshash holatlarni kuzatish uchun ishlatiladigan uskunalar ham mavjud. Bu turdagi uskunalar bir xil hisoblansa-da, turli maqsadlarda qo'llaniladi. Bunda kamera kuzatilishi kerak bo'lgan hududni qamrab oladi va tasvirlarni televizor kabi ekranga uzatadi va tasvir u yerda aniq ko'rinadi. Yangiliklar doimo paydo bo'lmoqda va kelajakda nimalar paydo bo'lishini bilmaymiz. Bu agar biror narsaga dalolat qilsa, ishlab chiqarish, urush, xavfsizlik, ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy va boshqa ko'plab sohalarda qo'zg'almas hamda harakatlanuvchi tasvirlarni yaratish uchun texnikadan foydalanish aql bovar qilmas darajada kengayib borayotganini ko'rsatadi. Ahmad ibn Ali Vosilning Ahkomut Tasvir kitobi 65-67 betlar. Shayx ibn Usaymin rahimahulloh shunday deydi: Zamonaviy uslubda olingan suratlarga kelsak, ular ikki turga bo'linadi. Birinchi tur moddiy shaklga ega bo'lmaganlar. Ularni faqat qurilma orqali ko'rish mumkin. Menga aytishlaricha, video tasmalaridagi tasvirlar shunday. bularga oid hech qanday hukm yo'q va ular mutlaqo taqiq doirasiga kirmaydi. Shu sababli fotoapparat bilan qog'ozga surat, ya'ni fotosurat olishni man qilgan ulamolar bunga, ya'ni video tasvirlarga ruxsat berganlar va buning zarari yo'q deganlar. So'ng masjidlarda o'qiladigan ma'ruzalarni tasvirga olsa bo'ladimi deb so'ralgan. Ulamolarning fikricha, Bunday qilmagan ma'qul, chunki bu namozxonlarga xalaqit berishi va nomunosib holatlar tasviriga tushib qolishi mumkin va hokazo. Ikkinchi tur qog'ozdagi qo'zg'almas yoki harakatsiz suratlar, ya'ni fotosuratlar. Ammo kishi bu kabi joiz suratlarni olmoqchi bo'lsa, masala qo'shimcha muhokamani talab qiladi, chunki ular niyatga bog'liq bo'lgan 5 ta hukmga bo'ysunadi. Agar niyat harom bo'lsa, u ham harom bo'ladi. Agar vojib narsani niyat qilsa, vojib bo'ladi. Ba'zan suratlar, ayniqsa harakatlanuvchi tasvirlar zarur bo'lishi mumkin. Masalan, birovning shaxs huquqlariga qarshi jinoyat sodir etayotganini, aytaylik, o'ldirishga urinayotganini ko'rsak-u, buni suratga olishdan boshqa yo'l bilan isbotlay olmasak, bu holda suratga olish vojib bo'ladi. Ayniqsa tasvirlar ishni hal qilish mumkin bo'lgan holatlarda vositalarning hukmi maqsadlarning hukmiga tobedir. Agar bu suratlarni jinoyatda boshqa birov ayblanib qolishidan qo'rqib shaxsni tasdiqlash uchun olsak, bu ham joiz, hatto zarurdir. Ammo bu suratlarni shunchaki tomosha qilib rohatlanish uchun olsak, bu shubhasiz haromdir. Alloh bilguvchiroqdir. Sharhul Mumti 2-mujallad 197-199-betlar. Vallohu a'lam.